літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі. святым днём у гонар гасцей зарэзаў едыей паранчыка і наладзіў добрае частаванне для ўсіх паранлінцаў. Шубата, гарэлкі і закусі рознай хапала. Тады заязджаў на пераезд, Орсаўскі магазин вагон, у якім было ўсё, што душа пажадае. Грошы б толькі былі. Розныя там крабы, чырвоная і чорная ікра, рыба розных гатункаў, каньяк, каўбаса, цукеркі і усялякае рознае. І трэба ж, калі ўсё ёсць, не надто куплялі. Навошта лішніе. Цяпер пра гэты магазин даўно не чуваць. А тады, ой, хораша пасядзелі, пілі нават за бураннага каранара. І ў размове высветлілася, што госці дазналіся пра каранара, ад Елізарова. Гэта Елізараў расказаў ім, што ў саразеках жыве ягоны сябра, буранны едыгей, і што ён гаспадар самага прыгожага вярблюда на свеце. Елізараў, Елізараў, цудоўны чалавек, знаўца, саразекаў, вучоны. Расказалі яны гасцям, то казангаб, то едыей, дапаўняючы адзін аднаго, саразекскае паданне пра гісторыю пачынальніцы тутэйшай пароды вярблюдаў, пра славутую белагаловую вярблюдзіху акмаю і яе не менш славутую гаспадыню найман ану што спачывала на могілках аннабіит бач адкуль вёў свой рот буранны каранар праводзілі гасцей под вечар ужо задаволены, нават горды быў едыей. Тады і сказаў казангапу, не падумаўшы: выпіў бо з гасцямі. Але што сказано, тое сказано. А што казаке, прызнайся, сказаў ён казангапу. <laughs> Не шкадуеш, скажы, што аддаў мне ў падарунак сысунком каранара <laughs> Казангап глянуў на яго з усмешкай, мусіць, не чакаў такога і помаўчаўшы адказаў: Усе мы людзі вядома, але ведаеш, ёсць такі закон, продкамі яшчэ прыдуманы. Мал несі кудайдан. Гэтая справа ад Бога. Толькі тваім павінен быць каранар, і толькі ты ягоны гаспадар. А каб патрапіў ён, скажам, у іншыя рукі, невядома, якім быў бы ён. А можа, і не выжыў бы нават, здох ці што яшчэ, асунуўся б забрыва, напрыклад. Табе ён павінен быў належыць. У мяне і раней былі вярблюды і някепскія, і ад гэтай жа маткі ад белагаловай як каранар а ў цябе ён быў адно адзіны у падарунак бо дадзены быў дай бог каб яшчэ сто год табе служыў а ты так не думай як сказаў ну а прабач прабач казакі засарамаціўся ідыгей шкадуючы што ляпнуў лішак і далей сказаў казангап паводле падання залатая матка акмая прынесла сямёра дзетак прыплоду чатырох матак трох самцоў І вось стае пары усе маткі нараджаюцца светлыя, белагаловыя, усе самцы наадварот, чорнагаловыя, а самі рудой масці. Таму каранары удаўся такім. Ад белагаловай маткі чорны вярблюд. Гэта першая прыкмета яго паходжання ад акмаі, і з той пары, хто ведае, колькі год прайшло. Ой, двесьці, триста, пятсот, але ў саразеках рот акмаі не згасае. І не-не, ды і паявіцца такі вярблюд-сыртан, звыш вярблюд, значыцца, як буранны каранар. А едыею бадай павязло па праўдзе. На ягонае шчасце нарадзіўся каранар і патрапіў яму у рукі. А калі надышла пара нешта рабіць з каранарам, ці звалхаць, ці трымаць яго на ланцугу, таму што пачаў ён, вар'явацца страшэнна, не падпускаючы да сябе людзей, збягаў, прападаў недзе паколькі сутак. Казангап у вочы сказаў едыею, калі той пачаў раіцца з ім. Гэта справа твоя. Хочаш спакойнага жыцця, звалхай. Хочаш славы, не чапай. Але тады бяры на сябе за яго адказ. Хопіць сілы цярпення, пачакай. Перабунтуе, гады сатры і будзе потым за табой хадзіць. Не стаў чапаць едыгей бураннага каранара, руки не падняліся, пакінуў яго атанам але здаралася плакаў праз яго крывавымі слязьмі. язды у гэтым краі ішлі з усходу на захад з захаду на ўсход А па баках ад чыгункі у гэтым краі ляжалі вялікія пустэльныя прасторы сары азекі і сярэдзінныя землі жоўтых стэпаў. У гэтым краі любая адлегласць вымяралася у дачыненні да чыгункі, як ад грынвічскага мерыдыяна. А паязды ішлі з усходу на захад, з захаду на усход. раным рана ўсё было готово. Наглуха спавітае у густую кашму і перавязаная зверху ваўнянай тасьмой цела казангапа з захутанай галавой. Паклалі у трактарны прычэпчык, папярэдне паслаўшы на дно, пілавання, стружак і слой чыстага сена. Трэба было не вельмі што затрымлівацца з выездам, каб да вечара не пазней 5-6 гадзін паспець вярнуцца з могільніка. 30 кіламетраў у адзін канец, ды столькі ж у другі, ды там само пахаванне, Вось і атрымліваецца, што памінкі спраўляць давядзецца недзе толькі каля шасці вечара. Так і выпраўляліся ў дарогу, каб паспець з памінкамі. І ўсё было ўжо гатова. Трымаючы на повадзе асядланага і прыбранага яшчэ з учарашняга вечара каранара, буранны ідыей прыспешваў людзей, і вечна яны важдаюцца. Сам ён хоць і не спаў усю ноч, выглядаў падцягнутым, засяроджаным, хоць і змарнеў. Чыста паголены, сівавусы і сівабровы, едыгей быў у лепшым сваім убранні, хромавых ботах, у вельветавых велікаватых галіфе, у чорным пінжаку паверх белай кашулі і на галаве святочная фуражка чыгуначніка. На грудях яго паблісквалі ўсе баявыя ордэны, медалі і нават значкі ударніка пяцігодак. Усё гэта яму пасавала і надавала спаважнасці. На провады сабраліся ўсе баранлінцы ад малога да вялікага. Тоўпіліся каля прычэпа, чакалі выезда. Жанчыны, не перастаючы, плакалі. Неяк само сабой выйшла, буранны едыей сказаў прысутным. « мы зараз отправляемся на анабиит на самый пашаноўны старадаўні могільнік у саразеках нябожчык казангаб ата заслужыў гэтага ён сам завяшчаў каб пахавалі яго там еды ей задумаўся, што сказаць яшчэ і працягваў. Значыць, э, скончыліся вода і соль, назначаныя яму на раду. Гэты чалавек праслужыў на нашым раз'ездзе роўна 44 гады. Можна сказаць, усё жыццё. Калі ён тут пачынаў, не было нават вадакачкі. Ваду прывозілі ў цыстэрні на цэлы тыдзень. Тады не было снегачышчальнікаў і другіх машын, які цяпер ёсць. Не было нават такога трактара, на які мы цяпер вязём яго хаваць. Але ўсё роўна цягнікі ішлі, і шлях ім быў заўсёды адкрыты. <sighs> Ён сумленно адслужыў свой век на баранлы буранным. Ён быў добры чалавек. Вы ўсе ведаеце. Ну а цяпер мы рушым. Усім туды няма на чым і няма чаго ехаць, ды і лінію не маем права пакідаць. Мы паедзем туды ў шасцёх і ўсё зробім як належыць. А вы чакайце нас і рыхтуйцеся, як вернемся, усе збірайцеся на памінкі. Клічу ад імя яго дзяцей, Оось яны, сын і дачка яго. Хоць еды ей і не думаў, атрымаўся нібы як маленькі жалобны мітынг. З тым яны і рушылі. Баранлінцы прайшлі крыху за прычэпам і засталіся кучкай за дамамі. Некаторы час чуўся яшчэ плач, то галасілі ўслед Айзада і у кубала. І калі сціхлі, засталіся ззаду галашэнні, і яны ў шасцёх, усё далей адыходзячы ад чыгункі, паглыбіліся ў саразекі, буранный едыей с палёгкой уздыхнул. Цяпер яны былі самі па сабе. І ён ведаў, што трэба рабіць. сонца ўжо падымалася над зямлёй. Шчодра і усцешна, заліваючы святлом саразекскія прасторы. Пакуль у стэпе яшчэ панавала прахалода, і нішто не замінала іх руху. Звычна і недасяжна луналі ў вышыні два каршуны, Ты іншы раз спырхалі з-пад ног жаўранкі, збянтэжана шчабечучы і трапечучы крыльцамі. А <laughs> Хутка і яны паляцяць. Разам з першым снегам збяруцца ў чароды і паляцяць. Падумаў сам сабе еды ей, уявіўшы на імгненне, як церусіць снег, як у той снежнай мільгаці адлятаюць птушки. Ізноў успомнілася яму чамусьці тая лісіца сярод ночы, якая прыбягала да чыгункі. Ён нават паглядзеў у потай па баках, Ці не ідзе следам? <laughs> Ізноў падумалася яму пра вогненную ракету, что падымалася той ноччу над саразекамі. Здзіўляючыся гэтым думкам сваім, ён усё ж прымусіў сябе забыць пра ўсё. Не пра тое трэба думаць у гэтыя хвіліны, Хоць шлях быў далёкі. Thank you. Узвышаючыся на сваім каранары, буранны ідыей ехаў уперадзе, паказваючы напрамак на Анна біт. Шырокім, размашыстым крокам ішоў пад ім каранар, усё больш уцягваючыся у дарожны рытм руху. Для дасвечанага чалавека, Каранар быў асабліва прыгожым на хаду. Галава вярблюда на горда выгнутай шыі, нібы плыла над хвалямі, застаючыся амаль нерухомай, А ногі даўжэзныя і сухажылыя стрыглі паветра, нястомна адмерваючы крокі па зямлі. Ядыгей сядзеў паміж гарбамі, ёмка, зручна, упэўнена. Ён быў рады, што не трэба прыспешваць каранара, то ішоў лёгка і чуйна, ловячы кожнае жаданне гаспадара. Ордэны медалі на грудзях едыгея лёгенька пазвоньвалі на хаду і свяціліся ў промнях сонца але гэта яму не перашкаджала. след за ім рухаўся трактар Беларусь з прычэпам. У кабіне побач з маладым трактарыстам, калібекам сядзеў сабіджан. Учора ён усё ж залішне выпіў, забаўляючы баранлінцаў рознымі байкамі, аб людзях, якімі кіруюць па радыё і ўсякай іншай балбатнёй, а цяпер быў пануры і маўклівы. Галава яго ківалася з боку на бок. Едыгей баяўся, каб не разбіліся яго акуляры. У прычэпе побач з целам казангапа сядзеў, зажурыўшыся муж Айзады. Ён жмурыўся на сонца і зрэдку паглядаў па баках. Гэты нікчэмны алкаголік трымаўся ўсё ж цяпер як чалавек ні кроплі не ўзяў у рот кідаўся ўсюды дапамагаць ва ўсіх справах і пры вынасе нябожчыка асабліва стараўся подстаўляў плячога калі ж едыей прапанаваў яму прымасціцца ззаду на вярблюдзе той адмовіўся Не, сказаў ён, я буду сядзець побач з цесцем, суправаджаць яго ад пачатку до конца. Гэта і едыей ухваліў і ўсе баранлінцы. І як рушылі яны з месца, то больш за ўсіх і мацней плакаў менавіта ён, седзячы ў трактарным прычэпку, прытрымліваючы, лямцавы скрутак с целом казангапа. А што? Раптам чалавек возьмецца за розум, Ды кіне піць, Якое шчасце было б для айзады і дзяцей. Гэтую маленькую і незвычайную працэсію ў бязлюдным стэпе, якую вёў чалавек на пышна ўбраным вярблюдзе, замыкаў калёсны экскаватар Беларусь. У яго кабіне ехалі Эдельбай і жумагалі. Чорны як негар прыземісты жумагалі сядзеў за рулём. Звычайна ён кіраваў гэтай машынай пры розных работах на чыгуначных путях, на баранлы буранным, Ён з'явіўся зусім нядаўна і цяжка яшчэ было сказаць, ці надоўга тут затрымаецца. Побач з ім, узвышаючыся на цэлую галаву, ехаў доўгі Эдельбай. Усю дарогу яны аб нечым размаўлялі. Трэба дзякаваць начальніку раз'езда, аспану. Ён аддаў на пахаванне ўсю тэхніку, якая была на раз'ездзе правільна разважаў малады начальнік раз'езда калі ехаць так далёка ды яшчэ ўручную капаць магілу то наўрад ці яны паспеюць вярнуцца да вечара бо яму трэба капаць вельмі глыбокую і з бакавой нішай як гэта звычайна рабілася у мусульман спачатку бураннага ідыгея гэта прапанова крыху ўзбянтэжыла Ён ніколі нават не думаў, каб яму прыйшло ў галаву капаць магілу не ўласнымі рукамі, а экскаватарам. У час гэтай размовы ён сядзеў перад аспанам у глыбокім одуме і з недаверам хмуры ў лоб, але аспан усё ж неяк пераканаў старога. Едзіке, я вам добра раю. А каб вы не сумняваліся, каб вас нічога не трывожыла, пачніце спачатку капаць уручную, ну, скажам, першыя лапаты, а пасля экскаватарам у міг. Грунт у саразеках сухі, што камень, самі ведаеце. Экскаватарам паглыбіце колькі трэба, а пад канец зноў уручную возьмецеся, каб, як гаворыцца, да ладу давесці. І час зберажэце і зробіце ўсё, як трэба. І вось цяпер, чым далей яны падаваліся ў саразекі, ён усё больш прымаў параду аспана як разумную і патрэбную, і нават здзіўляўся, як гэта ён сам не дайшоў сваім розумам. Вядома, так яны і зробяць, дасць Бог, дасягнуўшы анабіта. Так і належыць, выберуць на могілках зручнае месца, каб пакласці нябожчыка галавой у бок вечнай каабы, пачнуць рыдлём ды лапатамі, што вязуць сабой у прычэпе, А калі крыху паглыбяцца, пусцяць экскаватар выбраць яму да дна, а нішу збоку казанак. І ложа закончыць уручную. Так ён у будзе і хутчэй і лепш. З мэтай такой яны рухаліся ў гэты час па саразеках, то з'яўляючыся ланцужком на хіпку ўзгоркаў, то хаваючыся ў шырокіх лагах, то зноў ясна вырысоўваючыся на раўнінах. Уперадзе буранны едыей на вярблюдзе, За ім калёсны трактар з прычэпам, За прычэпам, як нейкі жук, вуглаваты рукасты экскаватар. Беларусь са скрэпам бульдозерным уперадзе, і рабочым каўшом ззаду. Сябры, выслухалі чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава «Буранны паўстанак» і «Вякуе дзень даўжэй за век». Пераклад на беларускую мову пісьменніка Міхася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі.